Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Musa Abdullah ibn Qeys Əl-Əşəri radiyallahu anhdır. Əbu Musa radiyallahu anhu Yəməndə incə qəlbli insanların arasında böyüyüb həddi buluğa çatdığı zaman Muhammed sallallahu aleyhi və sələmin Peyğəmbər göndərildiyindən xəbər tutur. Yəməndə xəbər tutur və dərhal yol azuqəsini götürüb Məkkəyə yollanır. Gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi dinləyən kimi İslam dinini qəbul edir. Bir müddət Məkkədə qaldıqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v-in əmri ilə qayıdıb öz qövmünü İslam dininə dəvət edir. Nəhayət, Peyğəmbər s.ə.v-in Mədinəyə hicrət etdiyini eşitdiyi zaman İslamı qəbul etmiş Yəmənlilərlə birlikdə onun yanına hicrət edir. Əbu Musa bu əhvalatı belə xatırlayır. Biz Yəməndə ikən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyindən xəbər tutduq. Bu xəbəri eşidəndə mən yaşca məndən böyük iki qardaşım Əbu Burda və Əbu Ruhm ilə birlikdə həm qəbilələrimizdən olan 53 yaxud 52 nəfərdən ibarət bir dəstə ilə birlikdə Mədinəyə hicrət etdik. Biz gəmiyə mindik. Amma bu gəmi bizi Mədinəyə yox, Həbəşistana Nəcaşinin diyarına apardı. Orada biz Cəfər ibn Əbu Talibə rast gəldik və hamımız Mədinəyə qayıdana dək onun yanında qaldıq. Allah istəyir ki, iki dəfə icra verəsinlər. Həbəşistana, sonra Mədinəyə. İki dəfə icrət edənlərin indi mükafatını görəcəksiniz. Nəhayət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Xeybəri fəth etdiyi zaman biz gəlib ona yetişdik. O vaxt bəzi adamlar bizə, yəni gəmi ilə gələnlərə deyirdilər, biz sizdən qabaq icrət etmişik. Nəhayət sahabələrdən biri Əsma ibn Umeysə biz sizdən əvvəl hicrət etmişik. Demək, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə sizdən daha yaxınıq dedikdə Əsma dedi. Yox, vallahi ki, sən düz danışmırsan. Sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında olarkən O sizin aranızdakı acların qarnını doyurarkən, cahillərinizə öyüd nəsiyyət verərkən, biz Həbəşistanda uzaq bir diyarda yaşamışıq. Bütün bunları Allah xatirinə etmişik. Vallahi sənin dediklərini Allahın Rəsuluna sallallahu aleyhi və sələmə deyəcəyəm. Və bu haqda ondan soruşacağım. Əsma radiyallahu anhə bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə xəbər verdikdə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurdu. O mənə sizdən daha yaxın ola bilməz. Axı o və onun yoldaşları cəmi bir kərə hicrət etmişlər. Siz isə, ey cəmi əhli, iki dəfə hicrət etmişsiniz. Siz onlardan üstünsünüz. Əsma radiyalana deyir ki, Əbu Musa və kəmi ilə gəlmiş qalan mühacirlər dəstə-dəstə yanıma gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu sözü barədə məndən soruşurdular. Onlar üçün bu dünyada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu sözündən daha əziz bir şey yox idi. Əbu Musa hər məni görəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sənə necə buyurdu deyə məndən bu sözləri ona təkrar danışmağımı xaiş edir, mən də ona deyərdim. Siz mənə onlardan daha yaxınsınız siz ey cəmə əhli iki dəfə icrət etmişsiniz. Bu sahabəni tərif edən digər bir hədisdə Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə dedi, tezliklə sizin yanınıza İslam üçün can yandıran, sizdən də incə qəlbli insanlar gələcək. Nəhayət, əşarilər bizim yanımıza gəldilər. Əbu Musa əşari də onların arasında idi. Onlar Mədinəyə yaxınlaşdıqları zaman təkrar-təkrar bu sözləri deyirdilər. Qadən nəlqəl əhibbə Muhammədən və hizbə. Sabah biz çox sevdiyimiz insanlara, Muhammed sallallahu aleyhi və sələmə, onun sahabələrinə qovuşacaq. Bu hədislərə diqqət yetirsəniz görərsiniz ki, Əbu Musəl Əşəri radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında olmaq və onun buyruqlarını yerinə yetirmək, beləliklə də Allahın razılığını qazanmaq üçün əlindən gələni edərmiş. Bu incə qəlbli cavan oğlanı ev eşiyini tərk edib Mədinəyə hicrət etməyə vadar edən nə idi? Əlbəttə ki, doğru yolu tutub getmək, axırda da cənnəti qazanmaq. Kim də nəyə can atırsa Allah ona onu nəsib edir. Bu sahabəyə gəlincə Allah ona cavan yaşlarında böyük fəqihlərdən, məşhur qarilərdən və ələl xüsusda müdrik dəvətçilərdən olmağı nəsib etmişdir. Üç gözəl xüsusiyyət. Diqqət edin, qardaşlar. Yenə hədislərin birində Bureydə deyir ki, bir gecə mən məscidə gəldim və Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin məscidin qapısının önündə durduğunu gördüm. Sonra baxdım ki, bir nəfər məsciddə namaz qılır və yüksək səslə Quran oxuyur. Elə bu vaxt Rasulullah s.a.v. məndən soruşdu. Ey Bureybə, səncə bu adam özünü göstərir? Dedim, Allah və onun Rasulü daha yaxşı bilir. Onda Rasulullah s.a.v. buyurdu, Xeyr, bu adam əsil mömindir. Ona Davudun səsi kimi məlahətli bir səs bəxş edilmişdir. Səhər gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu sözü barədə Əbu Musa'ya xəbər verdim. O dedi, Ya Rasulullah, əgər mən sənin mənə qulaq astığını bilsəydim, Quranı daha gözəl səslə oxuyardım. Rəvayətlərin birində Əbu Osman Ən-Nəhdi onu tərif edib demişdir. Mən Əbu Musa'nın səsi kimi gözəl bir səs eşitməmişəm. Onun səsi məlahətli olduğundan bizə namaz qıldırdığı zaman istəyərdik ki, Bəqərə surəsini oxusun. Bu sahabənin müdrik dəvətçilərdən olması barədə hədislərin birində xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Yəmən əhlini İslama dəvət etmək məqsədi ilə ora sahabələrindən ikisini göndərir. Abu Musa Əl-Əşarini və bir də Muaz ibn Cəbəli göndərir və hər ikisinə belə buyurur. Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin, müjdələyin, nifrət oyatmayın. Həmçinin bu sahabənin böyük fəqihlərdən olmasına dair bir neçə rəvayət misal göstərmək olar. Əsvad ibn Zeyd demişdir, mən küfədə Əli ibn Əbi Talibdən və Əbu Musadan daha elmlisini tanımıram. Məsruq isə belə demişdir. Sahabilər arasında 6 nəfər fitva verərdi. Ömər ibn Xattab, Əli ibn Əbdə Talib, Abdullah ibn Məsud, Ubey ibn Kəb, Zeyd ibn Səbit və Əbu Musa Əşəri. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu sahaba üçün ayrıca dua edib demişdir. Allahım, Abdullah ibn Qeysin günahlarını bağışla və qiyamət günü onu olduqca şərəfli bir məqama çatdır. Bu sahabə ölüm yatağındaykən keçmişi Mədinəyə gəldiyi günləri xatırlayır və deyir Qadən nəlqəl əhibbə Muhammədən və hizbə Sabah biz çox sevdiyimiz insanlara Muhammed sallallahu aleyhi və sələmə və onun sahabələrinə qovuşacaq. Bu dəfə artıq o, o biri dünyada onlara qovuşacağını təmənna edir. Elə bu istəklə də bu dünyadan köçüb gedir. Radiyallahu anh.